بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل في قد الله جل شانه إذن اسم صلى الله عليه وسلم نبسني الله وصنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزي شني الله تبارك وتعالى وبيك وبيرو يتع بوتس الله جل شانه إسنسكو بغبيازن شكي نمو يتمرتي وسم كوبراي مسلماني Allah tvar ko ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom Bogu bojaznom, što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, i večeras ćemo za Allahu tvar ko ta'ala pomoć govoriti kao i prošli put. E, to jeste, nećemo govoriti o onoj temi koju smo počeli, jer sam rekao vezano za moje putovanje, jer govorit ćemo o tome, inša Allah ta'ala, to jeste govor o sudnjem danu, odnosno imanskim šartovima ćemo nastaviti kada se vratimo. E, ja sam čeras ponovo mislio, kao i prošli put, e, da se dotaknem neki stvari, u stvari da zajednički porazmislimo o nekim stvarima koji su i takako bitne za, za nas, koje su i takako bitne za našu zajednicu. Prošli put smo govorili o jednoj bolesti, odnosno govorili smo o bolestima jezika. I rekli smo kako te stvari škode jednoj zajednici, kako škode umetu, kako škode džematu. Pa sam mislio tako večeras da se dotakne malo neke stvari koje su vezane za islamsko bratstvo. Draga braću, vi znate da Kur'an kada govori o zajednici, kada govori, odnosno da kažemo o uzrocima pobjede i poraze, da nam Kur'an daje do znanja da nije i brat, to jeste da nije pojenta u broju i u mnoštvu, nego da je i brat, odnosno pojenta u tome kakva je ta zajednica. I zato, na primjer, znate kuranski ajed gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ I koliko je mali skupina koje su pobjedile velike skupine, mnogobrojnije skupine. بِإِذْنِ اللَّهِ Allah uz Allahu pomoć. Znači Allah tabarak wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu suri Al-Baqara nam daje do znanja da nije ibrat, odnosno da nije uzrok pobjede da jedna zajednica da bude velika. To jeste da broji veliki broj ljudi. Nego je ibret kakva je ta zajednica. Koliko će taj džamat, koliko će ta zajednica biti zdrava. I zato kažemo da jedan džamat, da jedan džamat, jedna zajednica, da je džamat čudo. I da džamat i zajednica mogu da urade čuda. Ako taj džamat i ako ta zajednica bude onako kako treba da ta zajednica bude. I zato pogledajte samo, pogledajte uopšte živote Allahu i poslanika. E pogledajte početke njihovih poziva. Kako je počinjalo i sa koliko je ljudi počinjalo. Na kraj krajeva pogledajte siru Allahu i poslanika alihim salatu wasalam i pogledajte kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam počinjao svoj poziv. Znači zamislite se sada u tom momentu, u tom vremenu, kada u poslanika sallallahu alaihi wa sallam viruje samo jedna osoba. Kada u njega viruje samo Khatija, radi Allah ta'la anha. Pa vrijeme kada dolazi da u njega poviruje dvoje, pa da poviruje troje, pa četvero, pa petero, znači brojevi koji se mogu nabrojati na prste jedne ili na prste dvije ruke. Međutim, Allah tabaraka wa ta'ala daje beričeta i daje hajra u toj zajednici. Zašto? Zato što je ta zajednica onakva kakva ta zajednica treba da bude. I zato još ono ponavljam. Znači, jedna zajednica može da uradi čuda. Jedan džemat može da uradi čuda ako taj džemat bude onako kako treba da bude. To jeste, ako ne bude, ako ne dozvoli da uđu bolesti u taj džemat koji će razvaliti taj džemat. I zato sada da se vratimo Zato da se sada vratimo, ne sam bogatim reci dole da bude malo tiše kad priđu. Znači, e, zato sada ako se vratimo na nas i vidimo, uzmemo u ibret mjesto i vrijeme u kojem živimo. I vidimo da većina ljudi koji su oko nas, da nisu okrenuti prema Allahu i tabaraka wa ta'ala vjer. Da ne želi veliki broj njih Allahu i tabaraka wa ta'ala. I vidimo u stvari da broj nas koji žele vjeru, koji žele islam, koji žele da nauče Allahu vjeru, da nas je malo. Međutim, moramo sada mi porazmisliti. Kakvi ćemo mi biti? Ako želimo, brate pažnje, ako želimo hajr i beričet za našu budućnost, odnosno ako želimo hajr i beričet u našoj budućnosti, moramo povesti računa o tome kako smo mi. To jeste, da li ćemo dozvoliti raznim bolestima da nas razvaljuju. I zato, draga braćo, vam sada kažemo ovdje. Znači, nas je malo. Znači, kada pogledamo, nas je malo. Međutim, zašto onda dozvolimo nekim stvarima i zašto dozvolimo da među nama nastaje razvor. Da se desi da dvojica vraće ne pričaju. Da se ljudi ne salame. Da ljudi jedni druge gibete. Da, drugi, da ljudi jedni drugima ruše čast jedni drugi i tako dalje. Znači ako pogledamo toliko nas je, međutim, pored toga što nas je toliko, dozvolimo da jedni drugima rade ono možda što nam ne bi uradili Allahovi tabaraka wa ta'ala na prije. I zato kada kažemo brat, islamsko bratstvo, kada kažemo islamsko bratstvo, dobro moramo o tome razmisliti. Šta znači kada kažeš da ti neko brat musliman? Znači, pasite ovo, ovo sada nije onaj, ono klasično predavanje koje držimo. Ovo je sad više jedan način razgovor. Znači, sada da porazmislimo zajednički, kada kažemo da smo mi kao ovaj džemat, kao omlad, da smo mi braće. Kada kažem da mi on brat, da, da smo ti brat, da smo ti brat, šta to znači? Znači li to samo da jedan drugom kažemo na jeziku ti smo brat? Da jedan drugom nazovemo selam? Ili draga braće, to podrazumijeva određene stvari? Naravno da to podrazumijeva određene stvari. I zato vjerni koji se druži sa Kur'anom, sa hadismom Allahovog poslanika alaihi salatu sallam, sa sirom Allahovog poslanika alaihi salatu sallam, vidi kako je bilo bratstvo prvih muslimana. I vidi kako su bili uspješni. I šta je njima radila I šta je od njih činila ta zajednica, iako je možda bio mali broj. I zato, Allah sam gradio, ja sam mislio večeras da spomenem, našao sam u jednoj knjizi, od Ibnu Kudame al-Maqdisi, rahmatullahi alaihi, e, gdje govori o tome šta znači, odnosno šta podrazumijeva islamsko bratstvo. Koja su prava i obaveze islamskog bratstva. To su neke stvari koje su jednostavne. Da kažemo, to su neke stvari koje su šta? Koje su jednostavne. Međutim, ja bih želio Znači, ako su stvari jednostavne, da malo o njima porazmislim. Prva stvar što spominje da je pravo brata prema bratu, odnosno pravo brata kod brata, jeste da ga pomogne kada mu je potrebna pomoć. Znači, kada kažemo da smo braći muslima, da ti je neko brat, šta to znači? Prije svega, o tim stvari, draga braću, znači da pomogneš brata, da pomogneš svog brata muslima. Opet sada ovo pomaganje ima da ređa. Znači, nije svako pomaganje isto. Pa kažu najniža deređa pomaganje jeste da ga pomogneš kada od tebe traži pomoć. Da ti dođe, na primjer, brat musliman i kaže, potrebna mi je pomoć u tome. Znači, to je najmanji vid, najmanji vid pomaganja. Drugi vid pomaganja jeste da ga pomogneš, da ga pomažeš prije nego što te ono upitao za tu pomoć. Znači, ti si vidio da je taj čovjek potrebi za pomoć i došao si pomogu svi. Nisi dozvolio, nisi dočekao da te ono upitao. I treći vid treći vid pomoći o kojima nam govori Kur'an. Draga braću. I Allah tabaraka wa ta'ala opisuje ashabe kako su pomagali jedan drugom. A to je, treći vid je, da pomažeš svom bratu u nekoj stvari, da daješ prednost njemu nad sobom. Da daješ prednost svom bratu muslimanu nad samim sobom. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمَ خَسَاسَ I kaže oni daju drugima, iako je njima potrebno. Znači daješ nešto. Znači ima neka stvar koja je tebi potrebna. Bilo da se radi o imetku. Bilo da se radi o me. Bilo da se radi. Potrebna je tvom bratu. Potrebna je isto o tebi. Međutim ti daješ njemu. Znači toliko je to tvoje. Znači pazite. Ovo je opet vezano za obudijet. Za robovanje Allahu tabaraka wa ta'ala. Toliko je tvoje robovanje Allahu tabaraka wa ta'ala. I toliki je tvoj osnovna nas uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da daješ čovjeku iako je ta stvar potrebna tebi. Iako je ta stvar potrebna tebi. I zato pogledajte, vratite se na siru Allahovu kustanika, alaihi salatu wasalam. I odnosa sahaba nasprava sahabima. Mi čitamo siru da se povedemo za sahabima. Da čitamo siru Allahovu kustanika, alaihi salatu wasalam. Znači, da je čitamo u smislu kao neke historijske ličnosti. Ne. Nego čitamo da se u tim stvarima povedemo za njima. Jer mi hoćemo da živimo islam. A vratite još jednom pažnju kada kažemo da živimo islam. Ne da, da kažem da čitamo islamu, kao što ljudi čitaju romane, kao što ljudi čitaju knjige, da prepričavamo kako je to fino, nego da to uistinu živimo svojim životima. I zato su učinili da su pomagali jedan drugom i čak unim trenucima kada je potrebna samom njemu. To jeste davali su prednost drugima nad <clears throat> nad samim sobom. I to je ono što nam govori Kur'an, "Wa yusiruna 'ala anfusihim wa law kana bihim qasas." I zato draga braćo, mi se družimo, učimo Kur'an. Veliki broj nas ovde fala Allahu tebarak ve taala, zna ovu suru, napomeni suru Al-Hashr. Znači ne učimo je samo da je učimo, da učimo da to sprovodimo u praksu. Međutim opet kažem i ponavljam da to dolazi radi čovjekovog grobovanja uzvišavam Allahu tebarak ve taala. To jest radi jačine njegovog grobovanja. Jer on zna da mu je Allah tebarak ve taala naredio da prema bratu musliman bude taki taki. On zna da ga uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala neće prepustiti samom sebi. On zna da ono sve što dadne da će mu Allah tabarak wa ta'ala nadoknaditi i tako dalje. I zato vidite da ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam kao spomnije se slučaj Ensari i Muhađira da su dijelili metke. Da su dijelili da su dijelili i metke. Znači dođe ovaj nema ništa ostavi se učinio hijđu. Ovaj mu daje pola svog metka. Dođe, draga braćo, pa stogo, dođe moment, znači kada dijele, kada daju sadaku, znači dođu da dadnu pola svoje imovine. Zamislite to, da dođe čovjek da dadne pola svoje imovine. Kao što se dešavalo. Znači zamisli sada da dođeš, imaš kuću, imaš auto, vrijednost je tolika, ti dadneš pola te vrijednosti. Bilo je oni čak, Bilo oni čak, kao što je zabilježi Tirmizi u svom sunanu i drugi, ashaba, draga braću, koji nisu imali šta da daju. Međutim, onog momenta, zamislite, znači, kao što je zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, od ashaba, sad ne mogu da se sjetim imena, da kada je došlo, kada je Ebu Bekr dao svoj metak, Omer dao pola metka, ovaj dao toliko metka, jedan od ashaba je bio, nije imao šta da dadne. Nije imao šta da dadne. Međutim, to što nije imao šta da dne, nije ga draga broć učinilo, to ću rekao, ja nemam šta dati. Ja ne mogu, ja sam u teškoj poziciji. Nego to što ne može da dadne, je uzrokovalo kod njega te gobu. To što ne može da dadne, da pomogne islam, da pomogne hajr, uzrokovalo kod njega te gobu. I otišao je kuće. I prije spavanja je rekao gospodaru, ja nemam šta da ete saddaku bihi da dadnem kao sadaku. Došao je kuć, vidio, nema šta da dadnem. Da dadnem hrani, nema hrani. Da dadnem, bilo je, a sama koji je bilo toliko siromašni. Znači, da dadnem, nema šta da dadnem. I to ono prije što je zaspo, rekao je Allah, ja nemam šta da dadnem kao sadaku. Al kaže, zato kao sadaku dajem, eta saddaku bi ardi ala kulli muslimin. Al kaže, zato kao sadaku dajem svoju čast. Zato kao sadaku da im kaže svoju čast. I svaki musliman koji me ogibetu, koji mi učinio zulum, koji mi ovo, kaže ja mu halal. Znači pogledaj, nije mogu ništa da drugo da da kao sadaku, nego je dao svoju čast. Znači kada nisu imali šta da daju, znači bilo im to kod njih dobro. Sutra ujutru kada su došli i klanjali sabah namaz, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se okrenuo na sahabe i rekao, ejna al mutasaddiqu hadihi lejle. poslanik alaihi salatu wasalam se okrenuo i rekao, di je onaj koji je ovu noć podijelio sadaku? Ajde al mutasaddiqu hadihi lejla. Okrenuo se sama, bio ti Abu Bekr i Omer i svi. Di je onaj koji je podijelio sadaku ovu noć? Pa oni su se pogledali jedan u drugog. Ovaj čovjek, ovaj ashab je najmanje u sebe pogledao. Pa rekao poslanik sallam, أين المتصدق بعرض هذه الليلة بعرض هذه الليلة دي أنا كي أبو نوش svoju čast podijelio kao sadaku. Kaže, neka zna da mu je Allah primio njegovu sadaku. Subhanallah. Znači, pogledajte šta je iskrenost, braću. Allah, tebarek wa ta'ala, je objavom obavijestio poslanika, alaihi salatu salam, ovome čovjeku, ovome ashabu siromaštvu. Ali pogledajte šta je iskrenost. I zato je osnova, osnova iskrenost. Ko krene iskren ovim putem, Allah, Đelešanu, će mu lakšati ovaj put. Ako krene neiskreno, Allah će mu težati ovaj put. I zato ono što je osnova za uspjeh naš, jeste da budeš iskren u svom putu za islam. I zato, ako se nekada pitamo, a to je ono što se često po, na što se vraćamo i podsjećamo i ponavljamo i na što moramo, a to je, draga breću, da kažemo zašto ovaj čovjek bio da uče s nama ovdje, sada više nema. Nema ga u namazu džematu. Ide na ovo, ide na ovo. Da Allah te barak ta'ala sačuva. Da njegova iskrenost. Ko iskreno hoće da dođe do Allaha te barak ta'ala, ko iskreno hoće da dođe do Allaha tebarak ve taala i njegovog zadovoljstva, Allah tebarak ve taala će mu olakšati. Ako hoće radi ovoga ili radi onoga, ili se tu pomiješa, Allah subhanahu wa ta'ala mu neće olakšati. I zato, draga braću, musliman koji je iskren prema Allahu tebarak ve taala, a vam dobro napomnijemo ovu stvar. Zašto ću vam reći? Jer dosta, dosta, ja počinjem sad ovdje od sebe, dosta preko naših jezika prelazi prelazi žaljenje i da se žalimo na naše stanje. Wallahi, nema se ovoga, nema se ovoga, nema se ovoga. Već se nekako žalimo. I zato, brate, pađu sad na jednu stvar. Ovo sad kažu ovi zapadni stručnjaci, naučnici. Da čovjek razmišlja o onome što ima, kao što razmišlja o onome što nema, kaže 70% bi bio manje bolestan. 70% bolesti koji ima, znači fizički, 70% bi manje čovjek bio bolestan da razmišlja onome što ima, to jest na blagodatima koje ima, kao što razmišlja onome što nema. I ljudi razmišlja ono što nema, još treba toliko para, što nema ovoga, što nema ovoga, što nema ovoga, i tako dalje. Prenosi se od jednog srca do jednog. Kaže, svaki musibet koji me pode, zadesi, svaki musibet koji me zadesi. Kaže, ja na tom musibetu Allahu tabarek wa ta'ala zahvalim četiri puta. Na svakom musibetu koji me zadesi, ja Allahu tabarek wa ta'ala zahvalim četiri puta. Kaže, prvo mu zahvalim zato što me nije iskušao u vjeri. Nego zato što me iskušao u dunjalku. Zato kad je neko iskušan siromaštvo ili bolest. Je li iskušan s vjerom? Nije iskušan s vjerom. Iskušan je sa dunjalku. Kaže, zahvalim Allahu tabaraka wa ta'ala zato što me nije iskušao u čem? U vjeri. Znači nije te Allah tabaraka wa ta'ala iskušao pa da se otišao ovaj haram ili ovaj. Ne, nego iskušao te u dunjalku. Kaže, drugo, Kaže, zahvali mu zato što mi nije dao veće iskušenje od onoga što me zadesilo. Zato što mi nije dao veće iskušenje od onoga što me zadesilo. Kaže, treći stvar, treći put mu kaže, zahvalim zato što mi je dao i uputio me da reknem inna lillahi wa inna ilaihi rađunem. Svi smo Allah i Allah se vraća. I kaže, četvrti put mu zahvalim radi nagrade koja me očekuje. Četvrti put mu zahvalim radi nagrade, radi nagrade koja me očekuje. Ovo spominjam, draga braću, namjerno ovdje, zato što ova stvar, ovo nezadovoljstvo, utiče na bratstvo. I radi ove stvari dolazi zavist. Radi ovoga dolazi da ono mi što kažemo da ljudi postaju nervozni. U smislu nervozni, da je nervozan prema svom bratu muslimanu. Da ga gleda drugačije. Znači, mnogi stvari, mnogi belaji musibeti dolaze radi ove stvari, radi ove nervoze. Znači, zato što čovjek ne zna kako, obrati pažnju na ovo ne zna kako da se ponaša sa iskušenjima. Mumin, musliman mora da zna kako da se ponaša i kako da se nosi sa iskušenjima. Bilo šta da ga zadesi, mora da zna kako se sa tim, kako da sa tim ponaša. I zato ovdje samo kažem, ovdje napominjem, znači islamski učenjaci kada govore, ono što spominje ovdje, šir rahmetullahi alaihi, jeste znači svaki ovaj vid pomoći. Ja vrati sad pažnjavu. I kada ti traži, i kada ti ne traži, i kada ti daješ, iako je tebi, iako si ti u potrebi za tim, kaže, to mora da bude, znači, sa jednim, ono što bi mi rekli, merakom. Znači, ne da bude, evo ti, evo ti, nose, idi od mene. Ne, nego sve to da bude sa čim, da to bude sa jednim merakom. Znači, sa jednim zadovoljstvom. Znači, pasite ovo, u lama kada govori o zekijatu, o adabima, odnosno edabima zekijata, jeste da čak onoga siromaha, siromaha kojem daješ, ne samo u zekijatu, nego u sadaki inače, da na njega gledaš sa, sa jednim poseb, na jedan poseban način. I zato je Selef veličio te siromahe. Pasli Selef je veličio, veličio siromahe kojima je dao sadaku. Zašto? Ono govori, kaže, vi našu sadaku nosite na onaj svijet. Vi ste ti koji našu sadaku šta? Nosite na onaj svijet. Nosite našu nagradu za, znači za ahiret. I zato Allah te barek ta'ala ti omogućio da, preko, da preko tog čovjeka, da preko njega ostvariš nagradu. Druga, draga braću, stvar koja je od prava, odnosno od obaveza prema bratu muslimanu, jeste da ne spominješ njegove mahane. Da ne spominješ njegove mahane. Bilo da je on tu i bilo da taj čovjek nije tu. Ili da pred njim spominješ neke stvari koje ne boli. Međutim, ono što posebno, znači, ovdje ističem, spominjem vam, kažem vam, znači, na što moramo, ovo su, draga braću, stvari, ovo je, ovo je život svakodnevne stvari. Znači ovdje, ovdje pokazivamo svoj islam. Ovdje pokazivamo svoj islam. Jer ono što je na čovjekovim djelima, to je stvar ono što je u njegovom srcu. I zato je islamu tolika veza. Znači pogledajte, koliko, u koliko hadisa ćete naći Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, veza između srca i čega i organa, udova, vanjski. Poslanika, alihi salatu wasalam, kaže, nemojte se razilaziti da se vaše srca ne bi razišli. Znači ako se raziđu srca, Znači različe se i tijela. Ako se raziđu tijela, razlišla se i srca. Razilaženje, razilaženje jednoga podrazumijeva razilaženje drugog. I zato je od, znači, obaveze svakog od nas prema njegovom ratu da ne spominje njegove draga vrećumane. Bilo da je on tu prisutan, ili da nije tu prisutan, ili čak da spominje neke stvari što ne voli. I zato ulema kada govori o ovoj stvari, kaže, kaže zato što čovjek, zato što čovjek neće nikada, neće nikada naći nekoga koji je bez mahani ko nema nikakve mahane kod sebe. Znači, pogledaj, koliko god da tražiš ljudi, nećeš nikada naći nekoga koji je bez mahane. Znači, svaki čovjek pođi ti od sebe, znači ti sam, i ti kao ti imaš mahanu. I zato traži opravdanje također svojoj braći. Jer pogledajte ono što smo napomnjali prije. Kako je čovjek brz i kako brzo nađe sebi opravdanje. Na primjer, kada mu neko kaže i ukaže na neku stvar, brzo dođe sa opravdanje za to brzo se opravda za to. Ili da kažemo što još gore, sam sebe. Znači kada sam sa sobom svodi račun o svojim grijesima, sam sebi vrlo lahko nađe šta? Nađe opravdanje. Međutim, drugom, nikako. Međutim, treba stvar bude obrnuta. Znači sebi teško traži opravdanje, a svom bratu traži šta? Lahko opravdanje. I zato Lema također kada govori još ovo stvar, kaže da čovjek mora, ovo dobro zapamte, čovjek mora da se obhodi prema drugom. Onako kako bi ti volio da se taj brat obhodi prema tebi. Znači ovo je jedno znatno pravilo koji su spomenuli islamski učinjaci kada su govorili i komentarisali ajte i hadiso bratstvo. Da čovjek mora da se ponaša prema svom bratu muslimanu onako kako bi volio da se taj brat ponaša prema njemu. I također još jednu stvar što spominju, što je jedna veoma lijepa izreka. A to je da čovjek, znači pazite ovo, čovjek mora, i na to smo govorili prošli put, čovjek također kada sluša gibet, smatra se da šta? Da gibeti. Znači, ako ti slušaš da neko gibeti neko, znači, smatra, smatra se da si ti u gibeti. Međutim, što znači da ako ti čuješ da neko nekoga gibeti, ti si obavezan da ukažeš na to. To jeste da tada, kada taj počne gibet, da ti počneš braniti svog brata muslimana. Pa kažu, zamisli, obrati sad pažnjom. Kaže, zamisli da taj čovjek koji se gibeti, da je, kaže, on tu negdje iza zastora, iza zida i da vas sve sluša. Zar onog momenta, kada ga ovaj gibet, a ti šuti, zar on neće reći, pa oba dvojica su ista? Zar neće reći šta? Oba dvojica su ista. Ovaj govori, ovaj šuti. Kako bi se ti sada osjećao, na primjer, da slušaj, da dole nas prate, na primjer, sjedimo, ja još neko i da ja gibetim tebe, a da ovaj drugi da, da šuti, da ništa ne reaguje na to. Bili ti rekao, pa oba dvojica o meni pričaju? Naravno da bi rekao. E zato kada čuješ da neko govori na nekog tvojeg brata muslimana, zamisli da taj kome se govori da izaziva. I to će učiniti, šta? To će učiniti da onda ti, da ti braniš njegovu čast. Da braniš njegovu čast. Jer ako bi branio njegovu čast kada je on tu, pa isto tako ćeš braniti njegovu čast kada on nije tu. Jer ti to radiš Allah radi. Je tako? Ne radiš na tog čovjeka. Nego je brasilo Allah radi. Al muslimu ahul muslim. Musliman je muslimanu brat. Radi čega? ili radi dunjaličke koristi, ne nego Allaha radi. I zato Allah vas nagradio, znači nadam se da ćemo ovim stvarima, ovim stvarima porazmisliti. <clears throat> Još jedna draga braću stvar koja je veoma bitna. Međutim, stvar na koju mi, tako da kažemo, stvar koju mi zanemarujemo, a što je veliko, što je velika obaveza, znači naša velika obaveza prema našoj braći, to jeste velika obaveza nas jedni prema drugim. I zato bi, e, e, volio da ovo večeras, što ću sada reći, da, e, da razumijemo praktično. Jako boj da kada se, kad se razjeđemo i kada odemo svojim kućama i kada budemo klanjali namaze, da ovu stvar spravedemo. A to je jedna stvar koja i tekako nama potreba. A to je dova brata za brata. Dova brata muslimana za njegovog brata muslimana. I zato je došlo u sahihu muslima od Abu Darda radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao da'abatu al-mar'i al-muslim li akhihi muslim bi dhahri bi dhahri al-ghayb mustajabatu da je dova brata za brata mustajabe da je primljena znači svaki put i kada doviš za nekog svog brata znači to je inshallah primljena do i kaže mu hadis poslanik alayhi salatu wa salam da, da, da, da ti melek bude kod glave i da melek aminuje na, na tvoj dom i da kaže amin isto i tebi znači sve ono što tražiš svom bratu tražiš svom bratu da mu Allah dadne hajr i bereće tu umaj. Znači, mele govori i tebe. Međutim, ne govori ti čovjek. Ne ti govori neki dobri čovjek, odabrani čovjek, bo, bogobojazni čovjek. Nek ti to govori melek. I zato zamislite koliko je ova stvar, znači koliko je ta stvar korisna za samog čovjeka. I zato dova uopšte u životu jednog muslimana. Znači, šta znači dova uopšte u životu jednog muslimana. Ovo sad također ne možemo povezati, draga braća, ono što smo govorili sa čovjekom musibetima, iskušenjima. Znači, dova, obratite pažnju na dova je jedan od načina spoznaje uzvišenog Allaha, tabarak i ta'ala. Mi kad smo ovdje govorili, i kad smo tumačili, kada smo komentarisali i govorili uh, o načinima spoznaje uzvišenog Allaha tebarekutara. Kad smo komentarisali tri načela i tahavijsku akidu, govorili smo koji su načini spoznaje Allaha tebarekutara. Pa smo rekli da je jedna od načina spoznaje Allaha tebarekutara, spoznaje Allaha tebarekutara čulima. Znači da čovjek svojim očima, uh, svojim vidom, da spozna Allaha tebarekutara. Kako to? Pa smo rekli na primjer muadžizem koje su dešavale za vrijeme poslanika, kada Musa baci štab, pretvori se u zmiju. Znači onaj koji je to ne vidio. Vidio dokaz istinitosti postanja Allah, tebara kota. On to, pa povire u to. Znači zato što je vidio svojim čulim. Jedan, ono što spada u vrstu spozna Allah, tebara kota, jeste dola. A to je da čovjek dovi Allahu tebara kota za nešto, pa da se Allah odazove to, toj dovi. I zato pogledajte. Pogledajte koliko ova stvar samo povećava iman i ubeđenje jednog čovjeka. A mi možda nismo nesvjesni toga. Zar se nije, svima, svima nama se je sigurno desilo da smo doveli i molili uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala za nešto. Pa da nam se Allah tabaraka wa ta'ala odazva. Je to tako? Sigurno da jeste. Svi smo sigurno imali jednu stvar. Da smo doveli i tražili od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala pa nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala se odazvao. Ono I to mimo što nam se Allah tabarik wa ta'ala odazvao. Znači pogledajte subhanallah koliko je Allahu rahmet i milost prema svojim robom. Wa kala rabbukum udu'uni astajib lakum. I vaš gospoda reći, reće vi me zovite, ja ću vam se odazvati. Ti subhanallah pogledajte Allahove milosti. Vaš gospoda reće, zovite me. Allah voli da ga, da ga zovu robom. Allah tebarek ve ta'ala čini sada sada. Allah tebarek ve ta'ala se spušta u zadnjoj trećini neba, u zadnjoj trećini noći, na dunjalučko nebo i kaže šta? Kaže šta? Ima neko da dovi, da mu dadnem. Ima neko da traži oprost, da mu oprostim. Ima neko da me pita, da mu dadnem. Subhanallah, pogledajte Allahove milosti. I zato samo razmišljanje u Allahove tebarek ve ta'ala milosti, draga braćo, oživljava čovjeku srca. Uopšte. A zamislite kako onda kada razmišljaš o Allahove milosti prema tebi. I kada kažeš subhanallah, ko sam ja? Dovio sam gospodara nebesa i zemlje i odazvao mi se. Dao mi da moje oči, da moje uši, da vide, da vide šta? Da vide trag te Allahove milosti. Opet prema kome? Prema meni samom. Da vide trag Allahove tebarake wa ta'ala milosti prema meni samom. I e zato je doba u životu muslimana čudo. E zato sada pogledajte na ovom, da se vrati. A to je da dobijemo jedan za drugog. I zato, ako smo iskreni, ako smo iskreni u tome što nas boli mahana, odnosno slabost, ili neka stvar kod nekog vratimo se, ako smo iskreni, i ako želimo da se to ne nađe kod njega, onda ćemo iskreno raditi sa svom svojom snagom i uložiti sva sredstva da, sta, da ta stvar ode od njega. Je tako? Ako ti, na primjer, sada iskreno voliš svoje djete, i, na primjer, vidiš da to djete želi nešto, ili mu treba pomoći da nešto ostvari. Za ti nećeš, ako ga iskreno voliš, ako si iskren otac, za nešto loš svaki napor da dijete dođe do toga. Ako istinski misliš da mu je to potrebna stvar. E tako isto, ako su misli istinska braća. I vidimo da je bratu potrebna pomoć, ulušimo sva sredstva. Jedno od tih sredstava jeste da doviš za svog brata muslimana. Da doviš za svog brata muslimana. I zato pazite ovo, Selef. Selef nije dovio, odnosno nisu doveli jedni za drugi, samo onda da kažemo kada bi kada bi zadesilo nešto. Nego je bilo oni koji su svaki dan, svaki dan, svaki dan u svojim ibadetima brojili za po određeni broj svoje braće. I zato se prenosio da je imam Ahmed, pa imam Ahmed, da bi svaku noć u svom noćnom namazu, da bi dobio za šestorcu svoje braće. Znači večeras za ovu šestorcu, večeras za ovu šestorcu, sutra večer za ovu šestorcu, za ovu šestorcu. Znači tako da bi dobio uvijed. Znači svaku noć bi provodio, dobio bi za, za, za jednu grupu. Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D i tako dalje. Znači šta su njemu, njegova braća značila u životu? Znači svaku noć. Znači ovo je na primjer ko se prenosi od imama Ahmeda. I sada zamislite kako bi bilo, koliko bi, koliko bi mi popravili stanje. Pa ste koliko bi ta stvar značila za samog čovjeka koji dobi. Pa znaš, na primjer, ovaj da moj, ovaj jedan brat treba da se oženi, Allah dragi, oženi ga. Pa mene kaže, i tebi. Ovaj, ovo me treba para. Pa me kaže, pa kaže, ovo me treba ovo. Pa kaže, melik, i tebi. Pa ovaj, kaže, ovo me treba ovo. Pa mene kaže, i tebi. Ovo me treba ovo, i tebi. I e tako dalje. Znači, od toga i ti možeš, hajde, i da, da, da zaradiš nad njim oko. Ajde se prvi smije. to je lepo račun. Znači, koliko je, hajra i beričeta za samog onoga koji dobi. E zamislite kako onda, da primjer, da uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala se odazove na tvoj dom i da se popravi, da kažemo, stanje tog brata. Ali tako mi Allah ovo može samo raditi onaj koji je iskren prema uzvišenom Allahu tabaraki wa ta'ala. I onaj koji je iskren u ljubavi prema svojoj braću. Jer zato ulema kada govori odnos brata prema bratu, jeste da kaže da ta ljubav, pazite ova, da ta ljubav bude iskrena. Znači prvo je da ga voliš iskreno, da ga voliš iskreno Allaha radi. A drugo je da budeš iskren prema njemu. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je zabilio Imam Hakim, kao što je zabilio Imam Hakim u svom Mustadraku, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači posle više hadisa na ovu temu, da je poslanik alejhi salatu ve selam a znate koliko je živio posle Hatidže, da se brinuo i vodio računa o onim ženama i osobama koje su volile Hatidžu, njegovu ženu. I da je govorio, ona je dolazila kod Hatidža radijallahu ta'ala anha. Pa bi od, pa bi slao meja sa tim njenim prijateljicama. Pa bi ovo, znači zašto? Znači, znači bratstvo koje Allah tabarak wa ta'ala radi, ono ostaje. Znači ne mijenja ga vrijeme. A danas je kod nas, danas je nažalost stvar obrnuta. Znači ti si dobar s nekim čovjekom i voliš ga ako vas dijele koristi. Masaleh, Znači ako ima koristi među vama, znači ima ljubav. Kad nestane ti koristi, znači nema ljubav. Međutim, je nažalost, znači mi u stvari treba da gledamo drugačije. Ja ovoga čovjeka sada muslimana volim. Jer mi je brat uvjer. Znači bio on bogat, bio on sromašan. Imao on ono što imao ili nema. Znači samim tim što on musliman, što pada Allah, tabarik wa ta'ala, ne seđu, on je moj brat. Ako se posto gada si koristi među nama, alhamdulillah, fa biha wa ni'ama, ko što kaže. Međutim, volim ga, Allah, tabarik wa ta'ala, radim. I zato onaj koji je iskren, znači iskren u prijateljstvu, iskren u bratstvu, on može ovu stvaru raditi. Međutim, onaj čovjek koji nije iskren, on ne može toliko da kažemo da se, da se pati za svog brata. Jer čovjek kad vidi kod svog brata nešto toga boli u njegovim prsima. Znači boli ga u njegovim prsima. Zato, zašto? Zato što vjernik u osnovi voli svom bratu ono što voli i sebi. La yu'minu ahadukum hatta yuhabbal ihrihima yuhabbali nefsima. Niko od vas neće vjerovati, sve dok ne bude svom bratu volio ono što voli sebi. Pa kao što nisi zadovoljan, kao što ne bi bio zadovoljan, da ti zapadneš određeno iskušenje. Da te Allah tabarik wa ta'ala iskuša s određenom hanom, isto tako nisi u tim stvarima zadovoljan zato što je tvoj brat iskuša sa ti. I zato ćeš raditi iskreno da se ta stvar otkloni od tog čovjeka. I zato, draga brać, ova stvar dobi. E, da se na ovome ne zadržavam puno. Znači čak, pazite ovo, čak Ulema kada govori, kada je neko iskušan da u svojim prsima osjeti prema nekome nešto. Znači, pas ga Znači, šeitan je taj koji sije između braće muslimana. I zato, subhanallah, Jusufa alaihi salam, pogledajte druženju s Kur'anom šta je. Jusufa alaihi salam, kada dolazi svom ocu, a pa njegova su ga braća bila šta? Bacila u bunar kada dolazi svom ocu kada govori onome što je bilo, kaže šta? Min ba'di an nazaga šeitanu bejni o bejni ihvati. Kaže, nakon što je šeitan posio između mene i moje braće. Znači, nije šer i zlo pripisao svoje braće. Jako su ga tijela ubiti. I zato ovdje je također jedan primjer jednog, da kažem, upraštanje. I prelaženje preko mahana. Znači, pogledati Usma alaihi salam kao poslanik. Je zato, pasli, u svakoj kuranskoj riječi, u svakom harfu, Znači svaki harf je radi nečega tu. I e zato ni ovdje rečeno, znači za, nakon što su me pokušali ubiti. Ne, min badi an nazaga šeitanu bejni u obenih. Nakon što je šeitan poslije između mene i moje braće. Znači to je njegov Jusufovo traženje, opravdanje za ono što su radili njegove braće. Znači to je pripisao šeitan. Međutim, s druge strane, pogledajte, znači u istinu, znači da šeitan bude taj koji posijava između ljudi. I tako šeitan dođe čovjeku i ubaci mu prsa ubaci mu prsa, ubaci tu prsa, da ne voliš nekog čovjeka. Međutim, ni ti ne znaš zašto da ne voliš. Znači, li ti nešto radio? Nije ti ništa. Je li ti pobio koga? Nije ti ga. Međutim, kad ga vidiš, ne možeš ga organski smisliti. To se isto ne dešava. Gdje vidiš čovjeka, ne možeš ga organski. Međutim, subhanallah, znači, uh, to se svakome može desiti. Zato Allah, tabarak wa ta'ala, nam govori. I vas svi su nefi sudurim nas. Znači, oni koji ubacivaju ljudska prsa, ne sve se. Zato je došlo u sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam učenje sure kullu uzbra bil farak i kullu uzbra bin nas znači i ujutru i navečer i posle namaza i tako dalje. Međutim u tom slučaju šta čovjek treba treba da se bori sa tim svesama. I da razmišlja ono isto kao što kažemo 2 plus 2 je 4 da kažemo dobro ovaj brat šta je meni uradio pa da je rezultat da ga mrzim. Znači imam nikakvo, ikakve osnove, nemam nikakve osnove, pa dobro zašto onda to, zašto onda to da radim islamski učenjaci kada spominju, kada govori, znači jedan od načina liječenja toga, jeste da neko u čovjeka, prema kojem nešto osjetiš, znači da za njega dobiš. Kaže, ko budeš dobio za njega, Allah tabarak wa ta'ala u tvojim prsima će promijeniti tvoj osjećaj prema tom čovjeku, odnosno mišljenje o tom čovjeku. I zato probajte. A sigurno ima nas koji su iskušani s nekim ljudima. Opet kažem koje, da kažem, e, šeitan im došao i ubacio prsa da je taj čovjek takvi takvi probaj dobiti za tog čovjeka sedmicu dana. Vidjet ćeš da će ti ga Allah tabarik wa ta'ala promijeniti, da će Allah tabarik wa ta'ala tog čovjeka promijeniti u tvojim očima. A zato vam kažem još jednom, znači da pokušam uistin to, znači da ne bude sada, jer braću pogledajte, znači ovo sad što kažem, kažem prvo tako mi Allaha sebi. Mi ovdje, Boga mi, slušamo dersove. I imamo dersova. Znači mi mogu što imamo sedmičnoj dersove i znate da neka se zna desiti, svaki dan imamo neki skoro dersi. Znači, ko hoće da nauči, hvala Allahu, može da kažemo koliko toliko naučiti. I ovdje, što spomenemo od ajeta, i spomenemo od hadisa, znači, čujemo mi toga, dosta toga prođe kroz naša, kroz našu življenje. Međutim, Boga mi, tako mi je Allaha. Znači, ja, kao vaš brat, onaj koji vam pročitam i prevedem ove hadise, ja prvo kažem sebi, Boga mi, znači, treba Allahu dati dževab, treba Allahu dati odgovor za to znanje koje pređe preko naših usta, preko našeg jezika i koje prođe kroz naše uše. Znači nemojte ovo da bude, da čovjek kaže, razumiješ, ja neću više slušati predavanje, neću dolaz na predavanje. Znači čovjek mora da traži svoje znanje da poveća i da moli Allaha te barake wa ta'ala da ga uči ljudi koji će rad po tom znanju. Međutim, kaže, znači moramo, znači dosta je ti stvari, dosta je ti stvari koji su se ponovili. Međutim, moramo više i više razmišljati o tome da to spravedemo. I zato tim stvarima konkretnim, znači odnosima među nama. Kako to da popravimo? Kako da izbjegnemo? Zato vidjeli ste, Znači, ja vam kažem, u stvari, e, spomenuo sam vam hadise i predaje, da krv koja se prlila među muslimanima, prlila se radi jedne riječi. Čak je možda ta riječ izašla iz nekoga dobronamjerno. Odnosno, nije da je bilo zlonamjerno. Nije bilo zlonamjerno. I zato jedan od selefa, jedan od tabina, i za vrijeme osmana radi Allah ta'na anu. Za vrijeme osmana radi Allah ta'na anu. Usto, dok je osman držao hudbu, javno posavjetovao Osmana. Znači mislio je da Osman, Osman radi Allah tala anhu treći halifa da u nekim stvarima griješi. Justo je na hudbi i rekao boj se Allah. Javno ga posavjetovao. Taj čovjek koji je ustao javno na hudbi Osmana radi Allah tala anhu i rekao boj se Allah. Poslije toga kada je Osman ubijen, smatro je sebe krivim za ubijstvo Osmana. Smatro je da je Osmanova krv na njegovim leđima. Kaže, radi čega? radi riječi koja je izašla iz mojim usta. Zato što sam ga javno posavjetio. I zato ti ponekad, kad rekneš neku riječ, možda ti dobro, možda si rekao dobronamjerno. Međutim, nisi rekao u pravi moment. I nisi vodio računa o svim tim adabima. I onda ta riječ uzrokovala ono što je uzrokovala. Normalno, pogotovo, znači zamislite kada riječ, ne jedna riječ, kada riječ izlaze iz, ista, iz usta licemjera, iz usta pokvarenjaka i tako dalje. I mi onda na to, to prenosimo. A znate, one, jeli dječi, ali što su stvari takve, znači jednu riječ kažeš ovdje, dok dođe, dok pređe 20 ljudi, četava rečenca postane. To je istinu tako. I zamislite onda ako mi posljedimo takve habere prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, prenositi, tako dalje. I zato, subhano, pogledajte, jezik, riječ u islamu šta je? I zato ću mi šala i tala možda nekada, ako boda, održati jedno uošte predavanje o riječima samo. Mi smo se ovdje dotakli ukratko od deba. Pogledajte, subhanallah, koliko, koliko je u islamu stvari vezano za riječ. <clears throat> Znači, kako čovjek ulazi u islam? Sala ilah ilah muhammadu rasulullah. Kako na'udhu billah i ta'ala postaje murtad? Sa riječima. Što rekne riječ kufra. Je li tako? Ka, koja je razlika između halal, zadovoljavanje strasti i bluda? Koja je razlika? Riječ. Aktinčanje. Znači, dođeš žena, dođe, jeli, ahtinčanje, sve što je potrebno, iđab i kabul, prihvatanje, ponuda i prihvatanje braka i imaš sa svojom ženom odnos i, i to ti je halal. I čak to ti je sadaka. Poslanik Anihi Salatu Usalam kaže u fiji buda i ahadikum sadaka. I u polnom odnosu jednog od vas je sadaka. Pa kaže Allah, poslanič, kako to? Kako to? Da čovjek dođe svoje strasti, da ima za to sadaku. Pa kaže Allah, poslanik Anihi Salatu Usalam. Kaže, a, a ra'ite la vodaaha Kaže, šta misliš kad bi to učinio na haram način? Bir mu bio grijeh, kaže bi. E pa isto tako, ako učinio na halal način, onda mu je nagrad, onda mu je sadak. Znači, pogledajte, jedan te isti čin. Međutim, ovdje džahnam, ovdje džahnet. Ovdje sadak. Radi čega radi riječi? Znači, riječi potvora. Znači, vratite se na siru Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Kada je potvorena Aisha, radijallahu ta'ala anha, da učinila blud sa Safan ibn Mu'attalom, kada su se vraćali, I kada je ostala Iša radijallahu ta'la anha. I kada je ostao Safan i našao Išu radijallahu ta'la anha. I onda su došli zajedno se priključili. Međutim, Safan, to je bio slučaj nužde, darure. Znači da ide sa njim, znači da ne ostavlja sam. Kada su to vidio lice mjeri. Kada to vidio Abdullah ibn Ubej ibn Salug, šta je ko? Kaže, žena Allahovog poslanika da bude sama s ovim čovjekom. Znači, to su bile riječi koje su izašli iz njegovih ustava. I tu je bilo, znači čak da su ashabi neki bili tako da kažemo iskušani sa, sa tim i da su također bili u tom potvrdila išu radijallahu ta'la anha i da su posto ga bili kažnjeni. Ashabi Allahovog poslanika. Međutim, to je se nama pouka. Znači, da vidimo šta opasno, šta jedna riječ može da učini. I zato molim Allah ta'ala da nas smile, da nam oprosti da nas učini u istinu, u istinu draga braću, braću. Jer što jednom kažem, malo nas. Znači, pogledajte, kad pogledamo svi, svi, čitav dunja, kako se uperio na islam. Kako se uperio na islam. Međutim, tako mi je Allah, ono više što nas pogađa, je što nas više, znači, što više nas ubija, jesu riječi jedni među drugima. Jesu riječi jedni od drugih. I zato samo ću vam još ovo reći. Znači, čovjek kada je široki i zdravi prsa, čovjek kada je široki i zdravi prsa, znači, ne prihvata isto. Znači, čovjek kada su nečija prsa bolesna, da Allah te barak vatana srču, kad mu srce bolesne, doći mu neka riječ, jedva će dočekati. Međutim, kad mu dođe nešto, a čovjek je zdravog srca, zdravi prsa, reći, ako je to neko, treba provjeriti. Možda je istina, možda nije istina zovite ću, govorio sam subhanallah ših, rahmatullahi ali ših, ima bin Baz, rahmatullahi, kad bi do njega došla greška od nekoga, da je neko rekao nešto, da ovaj rekao ovo ili ono, ših bi prvo rekao, nije moguće da taj čovjek tako kaže, nije moguće da taj čovjek tako kaže, kaže, je li istinu, je li sigurno rekao, kažu ših, jes rekao, kaže, zovite ga, ako nema napismeno da je rekao u svojoj knjizi, kaže, zovite ga, zovite ga, pitaj gdje je li to rekao, ako se ustanovi da je rekao, ših mu piše pismo, uvaženom bratu, poštovanom bratu, ovome, tom i tome i savjetu ga za tu grešu. Međutim, to je čovjek kada je čovjek zdravi prsa. Međutim, kada je čovjek bolesni prsa, znači da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva od, znači, ti bolesti koji mogu da izađu iz njegove glave. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas ismili, da nam oprosti i da nas učini, draga moja braćo, braćo. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا